คนดาวยินข่มวานขมทงคุณเห็นได้เอี้ยมฟังเหรอเพราะมันกังก็ตั้งเสียงน้าเฮาน้าเฮาเศร้าเฮาแล่นหรือยังสิกินอ้อมกินไล่มันเนี้ยที่นี้มันนี่ขึ้นใจมันขึ้น ิแก้ไขเจ้าของนี่เราจะจิตจิตสะจิตสมเะไรกามีอันใดดีขึ้นไห้นี่จะเสื้อไล่เลยไปแล้วเสือจะรักษาให้แล้วใจใจของเจ้าของเจ้าของบรัก ดีที่มีประโยชน์ทั้งแลายมันสิสุขสิสบายเงี้ยแต่เงี้ยหลายหลายยังไปจำได้ที่เด่นหางกำมือหุ่นหุ่นที่กรอบก็ดีเงี้ยหลายถึงนั่งถึงร้อ บ่เขาคือหัวใจจนมันเป็นสัตว์เขาคือหัวใจมันก็นับถือบอลมันคือกันก็สารน้ำถูกไฟแล้วก็ค่อยหยอกค่อยรีแสงลงไปนี่มันก็ถือไฟไหนสารน้ำสารตะวันไม้ถึงมันไฟใหม่มันมันยิ่งจะลุกขึ้นเรื่อยไปแล้วมันประดับบ่หมอดให้

มันมีกิเลสมันก็ยังมีความอยากมนมีกิเลสมันมีความอยากมีความอยากหนักเท่าไรไปเป็นสมุทัยก็ทุกข์ในเจ้าองเท่านั้นวันที่จิตติอ่านดอกเข้ากันเสียบกันเสียบกันเรื่อยๆทุกหนู่ทุกวันมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเห็นไหมยังเปลีนความแก่ความเจ็บความตายไปเรื่อย พัดขาดจากของรักของสอบใจทั้งสิ้นไปเหรอกับหันยังรักยังสอบใจยังยินดียังคิดของมันจักว่าตัวสิตายอยู่แล้วมันจักว่าตัวสิเลยพัดขาดจากสิ่งเรานั่นอยู่แล้วแต่ผ่าแห้งยิ่งเริ่มตะวันตะว่ายแสวงหาเขามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นส่วนส่วนมีกรรมเป็นยันเกิดนะต้องหูจักที่แล้วว่ากรรมคือการกระทำ โดยกายโดยว่าจาโดยใจ เป็นของของตนกรรเสียงว่าท่ำเหาเราหขาคิดมันเป็นกรรมดีหรือกรรมตัวเขาก็บริสุทธิ์ที่เจริญนณาว่ามีกรรมเป็นของของตนกรรมตัวสิเขาท่ำเหาพูดเขาคิดไปกันหขาหน้าเป็นผู้สิได้รับผลกรรมเรานี่มันแก็สินี้ทาง หรือเลี่ยงลาเว้นความเสียความเสียไปได้ถึงเนาะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงจังแล้วมันก็โผล่ถึงใจได้หรอนี่มันมึงจักจีไม่จะบอกจะปากขึ้นเอกเกี่ขึ้นท้องเกี่ขาเกี่ยวขาจะเอาเกี่ไปให้บิ้งมึงจักสับได้จ้ะปากจะคำพูด ใจมันบุหูน้ำเห็นน้ำเพราะว่าได้ใส่จิตจิตตามกำรมให้ผลยังไงนั่นก็ว่าได้พิจารณาจากทำใหม่เมื่อใดมันไหนผลแก่กายแก่ใจของตัวแต่บ่ได้คิดเด็กคนไปไดจะไปแก้ยังไงแล้วนี่ต้องจะผูกจะมัดเขาเรื่อย อย่างไรมันอยู่สุขอยู่สบาย นักแสดงคนนี้ขนตึงเขากำลังหักตาย นักคงจะเก็บออกตัวสาดามกมกใหม่เขาได้ผลแห้งฮะใกล้มาเผาอยู่ของความคิตความเนื้อความปุกบตัวบนนี่มันบตื่นนี่ก็จะรับ โทษตั้งแต่อันอื่นก็โทษตัวเองรับความทุกขยากลำบากโทษตัวเองมันก็มีทางแก้ไขได้ยังบศึกษาเนี่ยตายอยู่เด้ สอนมนุษย์เท่าสอนสัตว์มันยังเขาสอนได้ตายใจพึกงอพึกควยใส่ขาดใส่ไถใส่หล่อใส่เขียนพึกได้หรอห่างเหื่อได้ขี้ไปได้ง่ายๆเห่อนั่น มันบอกคอยล่างคอยคิดคอยปิ่นง่ายๆสัตว์ทั้งหลายมันเป็นสั้นพุกสั่งพุกมากก็ดีนี่มนุษย์เท่านี้โอ้หูจักแล้ว มันก็แห้งแกสปวนหลายสวัสดิ์เปนยังว่าไหวไปตัดใหม่ทางต่อล่ำเปียวคุณว่าตัดได้แล้วคือมางูเป่าเหรอแล้วลูกหนาเต็มกำเลยลูกนึงยัดซื้อแล้วว่างไหวตาโง่คุณว่า จะถพาสิ่งพกลามไปจีนซื้อเรื่องหลักยินจำก้นเนาะปัญหาอุ้ยมัน ปัญหาของธรรมะควรพินิจพิจาราแต่หน้าอร่อยยางพันยางเหมือนฮาสิได้กับอันเดียวนั่นแหละ ือได้ิตได้ใจเราหลุดมาเต็มกรรมในหลุดนึงเอามาพิจารณาเบิดละได้ก็ดีเพื่อให้มันหูมันสลาดไปผู้หูผู้สลาดหัวใจสลาดแล้วว่าทุกโยปฏิบัติตามว่ได้อีกเบียดซื้อแล้วว่างไว้เป็นเต้าโง่มันโง่มันโง่ง่ายคืออย่างจิตใจของคน มันบ่ซื้อบ่สงคือง่วงคือฝ้ายคือตัดภายนอกกันดอกเรารักก็เห็นอ้าวมันมีฟังมีฟ้ามีขอบมีเกียดเห็นเขียดเห็นไก่เห็นหมูเห็นหมากับหักกับแท่งกับเวทเขาสร้างว่าสันมียิ่งแต่ใจเชียงจามเชียงไอบ่ได้เห็นหายเห็นตาด้วย เราลึกไปคือคือเราเห็นปี่ยเห็นข้นมันก็ตั้งใจอย่างมันจังใจกับตอกหล่อร้อนแล้วก็ดอกหาทางแก้ไขมันเงนะเห็นโถดมันนะเห็นตะขึ้นมันหลายมันเยหน้าท่ามใจมันสว่างสวายใจมันใจมันสะอาดคนจบเวาพใจหน้าท่ามโมพาวนาใจมันสกปรกหัวมุมเหนือดำ จิจารณาฝึกานรักษาทำความดีใช้ตัวละดีก็ทำความเสียใช้ตัวเลยทำความดีไหวผู้นั้นละสิเด้สบายกายสบายใจต่อไปเลยทำความเสียไหวผู้นั้นละสิเกิดดรยอนร้ายสอนใจทั้งจจ้ท้องนักอย่างนะสิมีชีวิตที่ว่ามาได้ วัดทั้งท่านจำศีลได้กับได้ไหวตาก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธลูกหูก็ได้ฟังเสียงธรรมะกายก็ได้ปฏิบัติศีลธรรมมันก็ถูกก็ต้องก็ดีก็งามเท่านั้นนี่บอกคิดบ่อ่านบอกฝึกบอกรักษาขอวัดขอว่ากัน ว่าได้คิดอันอื่นคิดแต่งแก้ข้องบาดข้องเหี้ยนว่าแต่งแก้ลูกไข่ลูกเกยจะเดี่ยงให้เหลี่ยงหน้าเหลี่ยงตาเหลี่ยงเทียนแทนที่สีหน้าเป็นธรรมชาติสาตามการตามเวลานั่นๆจะไหนมาพบหนาพบตากันจะจังใดภาวนาจิตใจมันสงบหายว่ามีอุบายอันใดเกิดขึ้น ในการเหตุการณ์ถ่ำแต่เมื่อนั้น มาถึงวันนี้มันบ่ได้ศึกษาปารบกันในอย่างอับอย่างถ่ำให้ใจมันจะเลยบ่ความบ่ใสใจดึงของหู้เขาก็ทู้เขาทำเพื่อนกันเหล่าก็ต้องเจ้าเนาะยเหนื่อยมันดำมันเดี๋ยวดีบ้างงามมันก็ว่านั่นแล้วใจบ่เบิกบ่บานหรอก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 ว่าไฟมัน นอนมันก็คุกเข่าเด้หมา มันนอนก็เยี่ยนสาวัดเของมันคนนอนแบบสัตว์ แบบไม่ล่มเต็มที่มึงจักกาบจักไหวปากมีเปลี่ยนไหมเดินไปไหนก็จะบ่ขึ้นสีไหวพาสวดมนต์เหรอว่ามีเวลาเด็กเหรอคนวะ เมื่อยแล้วเหรอเดินจยกมภาวนาทำลายจิตใจของเป็นว่าได้นะคุยกันไหมเรื่องโลกเรื่องสงสารนั่นบ่อยคำนึงคำนวณถึงการถึงเวลาจะเป็นเด็กพอกันไดเดินพอกันไดนั่นเราได้คุยได้ดูหนังฟังเพ่งต่างๆหรือซื้อกันบ่อยจคิดขาดฝันว่ามัน เบิดเวลาไปเท่าไหร่นั่งภาวนาสิป้อยสังกตเบงนาฬิกากับผู้มีนาฬิกาใส่เจ้าหน้าที่แล้วคุณว่าจองเรื่อยๆ กำหนดให้เวลาทำความดี เวลาทำความเพื่อระบบกำหนดให้เหมือนกำลังความเพื่อมันมากพอความดีคือกันกับนำห่อนมันมากกวน้ำเย็นแล้วเพื่อลงไป น้ำเย็น จียงกับวัวยอหลงห้อนทังคิดไหมห้อนน้งกันบัดปะเราเป็นผู้เป็นไข่ให้พยายามสางคุณงามความดีใจใจมันหลายความเชื่อที่มันนี่อยู่แล้วมันกะสิเบาสีบางสีจืดสีจางไปคือสันกระนำเย็นหลายน้ำห้อนหน่อยแค่ลงไปมันจะเย็นน้ำห้อนก็บอกเป็นสีเป็นไพ่นี่ พระพุทธเจ้าหรือสาววงยางอังคุลิมานเพินกระสังบาปกรรมทำเพื่อมามากเอาโคเพียงนี้แต่คพิ่นสั่งความดีให้ทับผมความตัวสิ่งนี้เยอะแล้ว ให้เมดไปจางไปสิ้นไปจนเพิ่นเป็นได้เป็นพระอรหันต์อรหันต์กรรมตัวสี่สร่างไว้จะได้บอกให้คนอันไหนแจกคนพอคนหมด กิเลสตัณหาแล้ว เอาพยายามทำตัวจิตไปทำการใดเวลาใดตายไปจังติดคอกระโลงปุกปุกกินเข่าด้วยอีพอหัวเข่าด้วยอีแม่หัวรับกินเนื้อหัวจ้างเทศได้หัวจะหูดีตาดีก็รับบ่ได้บ่ขอใจเสียใจทำอีหยังตายไปถึงใจสิบอกกันมันก็สิท่านอีหยังหรอ เริ่มสิตายมาวผูุ้ทโธและอีพอหัวว่าอย่างใดแต่จะเวลาอยู่ดีๆห้อยด้านพันหนึ่งก็บริลึกถึงพุทโผู้ทาให้นี่แต่จะคิดไปในในพยายามสอนใจอย่าฟ้องฝึกสอบอบรมทำคุณงามความดีเอามีใจอย่างใจชัดท่าในรูปในเสียงใน กินในรถนั่นจะเป็นสามาภัยจรกุศลเสียสัด์เสียเชื่อทางข้าวเสียงตั้งเสียงตาเสียแบบที่ถ้ามันเสียเพื่อนตายยังเด็กไปสวรรค์นี่หมายถึงผู้ที่ยินดีในเสียงของอัดของข้ามผู้เทียนตอบลูกยินดีในลูกผู้ที่มดกิเลสปัญหาเห็นลูกของสมณะสมณะนั่นจะพัฒนั่งขึ้นมา เป็นมงคลอย่างนกเข่าเห็นพระเจ้าพระสงฆ์คนไปยินถวายบินตามใจเบิงดูต้องะคอมเหลี่ยมใสมีอินทรีย์สงบไปเงียบสิริยางอะไรยากงามเนื้องามตาถูกเยียวถูกแล้วจับไปกินมันก็เลยไปเกิดสวรรค์ว่าถึงมันตายไว้มันก็อาจเป็นได้ เพราะเหตุใดเพราะใจมันเหลี่ยมใสเพราะใจมันถึงมันโน้ผู้พังสง่าธรรมะมันโน้เสรษฐามันโน้ไม่ยากพนว่า ทำทั้งหลายนี่ใจถึงก่อนนี่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วเดี๋ยวใจใจดีล่ะไปสุขติได้ใจเชื่อล่ะไปสุขติวิมีบาตต่างๆมันรุ่งใจพึ่งจะคลของพิจารณาธรรมฝึกสอมอบรมตัวจะสิ่งเหตุจังไรล่ะ ่ยเฮ็ดระทำก็คือกันกับ่ายา ฮะ ยาไม่คนไข้กินละคนไข้ว่ากินมันก็บุเป็นผลเป็นประโยชน์ให้นี่ห้าสิบตำนี้แต่ทำมาของพระพุทธเจ้าว่าบริบบดีแต่ห้าบุพพปฏิบัติมันก็บริบบดีแล้วบ่กินมันก็บ่แก่โลกบ่กินมันก็บ่อิ่มพยายามรักษาพยายามทำคุณงามความดีแต่มันนี่ไว้ เพียงพอบริบูรณ์ตอนหล่มหายตายไปอันนี้บุญนี้กุศลนี้คุณความดีบบไม่คือว่าเสียอกเสียใจว่าชีวิตของเขาเป็นโมฆะเกิดมาบ่อยมีสาระอันใดบริดเมาตัวทำนองนั้นเกิดมาท่านเท่ากับเื่เลยให้เื่เลยท่ำศีลเท่ากับเื่รักษาภาวนาเท่ากับเื่บำเพ็ญเนื่อเท่าท่ำ มีทุกสิ่งทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างโดยบ่ประมาทอย่างนั้นเขาก็บอ่เสียใจ ตายเหนื่อยได้ก็บ่เดือดห้อนเพราะคุณสมดีเขามีอยู่แล้วเ้าว่ามีอันใดมันก็เดือดห้อนแผลเขาอะไรเงี้ยสอนจบฟของทุกคนก็จะไปคือจุดเดียวกันคือต้องตายเห็นละ ออนนี้อไรสิ่งนี้ก็ได้ตาย แล้วนั่นแล้วไปมันก็ไข่เนี่ยตายดับตายไหวที่พระอรหันต์อรหันต์คนตายดับไหวกิเลสตัณหาดับไหวภพชาตินี่เขามอนบอกมันตายทั้งนนั่นมันตายแบบต้นเขามันตายเนี่ยต้องยั่งยืนถึกหงอกถือแดดถือฟ้าถือฝนมันก็หงอกก็รอขึ้นมาอีกแรงครัวมัน แหงขอปอบเขออีกันคือมันบ่ทันเด็ดเสือของมันจิตใจยัง มีสูตรมีท่านคือกิเลสตัณหาอยู่ถ้ามันเด็ดสุดเด็ดท่านเอาไปดำไปสอนไปสีไป หนึ่งทุกแล้วมันจะไปวานไปมันเกิดอยู่ก่ได้ ถ้าให้จิตเขาไม่เต้าหนละพยายามฝึกพยายามุกลม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 มีอาหารเดินทางกันดานกันไดเครื่องใส่ไหมสวยถ้าเตรียมพร้อมเลยอยากเวลาได้กินได้เพราะว่าหน้าว่าอาหารเพราะมันนีอยากแต่จ่ไปหาใส่วู้นน้ำก็ดีขอปลาก็ดีเราาอเลยนี่ในตัวของตัวไปขอคนอื่นบ้านส่องห้องฮับอีกกระบนี้ เดินทางกันดานโดยคือขี่กันดานเขาต้องเตรียม จากกันดานเพราะว่ากันดานมรณากันดานเรามีอาจมีท่านคือแหละมันบกันดานแล้วพระพุทธเจ้า สาวกทั้งหลายคนก็ถือว่ากันดาน นี้จากสิ่งยู่คัดของวุ่นวาย ลำบากทุกยากไปสู่จีกระเสียมจีกงล่างยินดีเต็มใจติจละขาดขันไปย่างยิ่งเอาบททำนองนั่นอันใดกับบทำนี้เหลื่อมเลือกกินมันแหลกมันวายไปก็ได้ที่ย่าม ชีวิตมันผ่อนมันมอแล้ว มันห้อมแล้ว ห้อมบันติ ใส่บันติสิ่นบันติขาดท่านใดอันใดก็ท่านเป็นอันใดก็รีบสอนจิตสอนใจทั้งตัว ก็เคยขึ้นประโยชน์